ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين Wakaingia gerezani pamoja naye vijana wawili. Mmoja wao akasema, "Hakika mimi nimeota na kamua mvinyo." Na mwingine akasema, "Mimi nimeota nimebeba mikate juu ya kichwa changu na ndege wanaila." hebu tuambie tafsiri yake kwani sisi tunakuona wewe ni katika watu wema qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bitawilihi qabla an yatikuma dhalikuma mimma allamani rabbi إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Akasema, "Hakitakufikilieni chakula mtakachopewa ila nitakwambieni hakika yake kabla hakijakufikieni." Haya ni katika yale aliyonifundisha Mola wangu mlezi.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 Hatuna haki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Hiyo ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yetu na juu ya watu. lakini watu wengi hawashukuru. Ya sahibai sijni aarbabun mutafarriqun khairun am illahu alwahidul alqahhar. enyi wafungwa wenzangu wawili, je, mabwana wengi wanaofarikiana wao kwa wao ni bora au Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu?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 jambo mlilokuwa mkiuliza وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين na akamwambia yule aliyejua kuwa atavuka katika wale wawili nikumbuke kwa bwana wako lakini sheitani alimsahaulisha kumtaja kwa bwana wake basi Yusuf akakaa gerezani miaka kadhaa Allahu akbar Allahu akbar La Wakaingia pamoja na Yusufu vijana wawili katika watumishi wa mfalme. Mmoja wao akasema, mimi nimeota usingizini kuwa ninakamua zabibu kutengeneza mvinyo. Mwingine akasema, mimi nimeota nimebeba kichwani kwangu mikate na ndege wanaila. Hebu tuambie ewe Yusufu tafsiri ya haya tuliota na mambo yetu yataishia vipi? Sisi tunaamini kuwa wewe ni katika watu wanaosifika kwa wema na kujua tafsiri za ndoto. Yusufu akawaambia kutilia mkazo yale waliyajua kwake Yusufu. Hakitoai kukufikieni chakula kuwa ni riski mliokadiriwa ila nami nitakwambieni kitavyokujieni kabla kukufikieni. Na nitakutajieni mapishi yake na vipi kilivyo. Namna hivyo ndivyo tafsiri ya ndoto na habari zilizofichikana katika alivyonifunza Mola wangu mlezi na akanifunulia kwa mtakasia yeye tu ibada yangu na nikakataa kumshirikisha na kitu chochote na nikajitenga mbali na dini ya watu wasiomsadiki Mwenyezi Mungu na wala hawamwamini yeye kwa njia iliyo sawa na wanaikanya akhera na hisabu zake. Mimi nimeacha mila ya hawa makafiri na nikafuata dini ya baba zangu Ibrahim na Ishaq na Yakub. Nikamwabudu Mwenyezi Mungu pekee, haitufali sisi kumfanyia Mwenyezi Mungu mshirika yoyote yule akiwa malaika au jini au mwanadamu licha ya masanamu ambayo hayaleti manufaa wala madhara wala hayasikii wala hayaoni hiyo ndiyo tauhidi yaliyotutunikia Mwenyezi Mungu sisi na watu wote kwa vile alivyotuamrisha tuwafikirishie ujumbe lakini wengi wa watu hawaipokei fadhila hii kwa shukrani bali wanaikataa enyi wenzangu wawili wa gerezani Je, mabwana wengi mbali mbali ni bora mtu kuonyenyekea kuliko Mwenyezi Mungu mmoja asiyeshindika? Hamuabudu badala Mwenyezi Mungu ila majina tu mlioyazua nyinyi na baba zenu kwa mawazo bila kuwepo kweli. Mwenyezi Mungu hakuwateremshia hao hoja wala ushahidi wowote. Hapana kuhukumu nini kinachofaa kuabudiwa na kipya kifai ila Mwenyezi Mungu tu. Yeye ameamrisha msimnyenyekee yote mwinginewe na mumwabudu yeye peke yake. Hiyo ndiyo dini iliyo nzima iliyonyoka ambayo dalili zote na ushahidi unaelekea kwake. Lakini aghlabu ya watu hawataki uongozi wa dalili hizi wala hawajijui kuwa wamo katika ujinga na upotovu. Enyi wenzangu wawili wa gerezani, hii basi ndiyo tafsiri ya ndoto zenu. Ama mmoja wenu aliyekamua zabibu katika ndoto yake atatoka jela. Na atakuwa akimnywesha mvinyo mfalme. Na ama huyu wa pili atatundikwa msalabani na ataachwa msalabani ndege wa kimla kichwa chake. Yamekwisha timia hayo mambo kama nilivyoeleza kwa mujibu mlivyonitaka nieleze tafsiri ya hizo ndoto. Akamwambia yule aliyekuwa atavuka, nitaje kwa mfalme kwa sifa zangu na kisa changu. Asa huenda akanifanyia insafu, akanivua na haya mateso. Shetani alimshughulisha, akamsahaulisha kutaja kisa cha Yusufu kwa mfalme. Basi Yusufu akabaki gerezani kwa miaka isiyopungua mitatu.